Bismillahirrahmanirrahim. <clears throat> Nastavljamo dalje. Imamo još jedno pitanje prije ulaska u samo tumačenje hadisa, a to je da li tijela srca ulaze također u iman, odnosno islam? Jer ovdje su navedeni samo namaz, zekat, poslihač, što su dijela koja su vanjske prirode. Šta je sa dijelima srca? Znači, učenjaci kažu i dijela srca također ulaze u iman, odnosno islam. I to također, čovjek će biti zato nagrađen, odnosno i kažnjen zavisi kako je i šta je uradio. A sada nam je ostalo, ako Bog da ovom dijelu druženja, da se pobliže upoznamo s ovim što nas je poslanik sallallahu alaihi wa sallame obavijestio o islamu. Prvo kaže šehadet, svjedočenje da nema istinskog Boga osim Allaha i da je Muhammed Allaho poslanik. Da se zaustavimo. Prvo šehadet. Kažu naši učenjaci po konsenzusu, ako je čovjek musliman, iako je odrasto u muslimanskoj porodici kao musliman, nije dužan obnavljati svoj šehadet kad postane punoljetan. Je to u redu? Znači, čovjek ako je musliman u muslimanskoj porodici, i osje, znači, ovo, kad postane punoljetan, nije dužan da izgovara šehadet kao da bi ušao islam. I on je već šta? u islamu i islam priznaje to njegov, taj njegov status. Jel u redu to? Vjerujem da većina vas nije o tome ni razmišljala, eto, spominje se ta mislava. Ali onaj ko nije musliman i želi ući u islam, on mora izgovoriti šehadet. I to mora ga izgovoriti riječima ako je ikako u stanju. Znači mora ga izgovoriti i taj njegov izgovor, posle tog izgovora on postaje musliman. Znači postaje musliman i ima sva, na, na njega se odnose sva pravila i propisi koje su u islamu. Dobro. Šta je sa oni, imali smo neku noć ovdje u Zenci gore u, u našem džematu, čovjeka koji je prešao na islam i tako dalje. Jeste? Da li je čovjek e, obavezan da čeka sve te onaj, manifestacije, zapisivanja, promjenu rodnog lista i ostalo sve što ide? Amir se smije. Ovaj, da li sve to mora sačekat pa da bi bio musliman? Mi kažemo ne mora, ali treba li to uraditi? Može i papirologiju da obavi sve ostalo kako ide sledojega, ali od onog trenutka kad izgovori šehadet, smatra se da je postao muslim. I e, kad bi umro sljedećeg trenutka, umro bi kao muslima. Jel u redu? Mora li se čovjek okupati? Dobro. <laughs> A. Kažu, učenjaci naime razilaze zbog čega je to okupanje propisano. Da li je propisano zbog toga što je ušao u islam ili je propisano zbog toga da bi bio spreman za, za namaz? Možda ima na njemu džunupluka ili tako toga i tako dalje, pa da bude spreman za namaz. Oni koji kažu da je zbog ulaska u islam, kažu obaveza mu se okupati. A oni koji kažu da je zbog namaza, kažu može primiti islam i bez da klene. A dokaz da ne mora uzjet, da se ne mora okupati da bi mu islam bio prihvaćen je poznati hadis onog sahaba kada je pitao Allahu poslaniče da li da se borim pa da primim islam ili da primim islam pa da se borim kaže primi islam i bori se i čovjek je na konju primio islam otišao u bitku, poginuo, nije se okupo nije ništa zaradio džennet Znači, kupanje što se tiče toga je poželjno, ali ne i obavezno, ali prije prvog namaza. Za prvi namaz koji dolazi mora se okupati. Dobro. Šta to u principu čovjek svjedoči? Kaže, nema istinskog Boga. Što znači da postoje razni bogovi na zemlji, što ljudi nazivaju bogovima, ali istinski i pravi koji zaslužuje obožavanje toga nema osim Allah. Znači čovjek praktično time negira sva božanstva na ovome svijetu da zaslužuje obožavanje i priznaje pravo na obožavanje jednom jedinom Allahu subhanahu wa ta'ala. Dobro. A šta znači drugi dio šehadeta Muhammed Rasulullah? On svjedoči kao da čovjek kaže Allahu moj, posvjedočio sam da si jedan i da jedini zaslužuješ obožavanje, a obožavat ću te kako te je Muhammed obožavao. To znači to. Zbog toga imam šafija ovaj, nekada znao u tumačenju šehadeta reći šehadet nema Boga osim Allaha i Muhammed je Allahov poslanik znači samo tebe obožavam kako si ti htio da te obožavam. Znači prizna čovjek da je Allah jedan, da jedini on zaslužuje obožavanje, ali to nije dovoljno. Kako će obožavati? Drugi dio šehadeta svjedoči kako će on to obožavati. I zato naši učenjaci kada kažu Kad mi kažemo Muhammedun Rasulullah, Muhammed je Allahu poslanik, to znači vjerujem Muhammedu u sve što je obavijestio, pokoravam mu se u svemu što je naredio, ostavljam sve što je zabranio i Allaha obožavam samo kako ga je on obožavao. To četvero znači Muhammed Rasulullah. Vjerujem mu sve što je obavijestio u Kur'anu i u Hadisu. Pokoravam se svemu što je naredio putem Kur'ana ili Hadisa. Ostavljam sve što je zabranio putem Kur'ana ili Hadisa. I obožavam Allaha samo kako ga je on obožava. Kad čovjek to posvjedoči, to znači to. Ja, rabbi, gospodaru moj, jedan jedini, obožavam te kako si ti zadovoljan da te obožavam, to jest kako te je Muhammed s.a.v. obožavao. Ništa više. A onda dolazi najveća, najveći vid obožavanja, najvažnije manifestovanje robovanja, a to je namaz. Namaz za koji je poslanik rekao da je stup vjere. I kaže im Mulkajim u, u svojoj knjizi o namazu, tako se zove namaz, i propis za onoga ko ga ostavi, da su svi muslima, muslimanski učenjaci u svim mezebima, u hanefijskom, malikijskom, šafijskom, ambelijskom i drugim mezebima složni i jedinstveni da je, osta, da je ostavljanje namaza, odnosno neklanjanje. To je konsenzus u nemi. I džma učenjak da je neklanjanje veći grijeh i udubljista. Neobavljanje namaza. Zato nema nikakve sumnje da je namaz upravo mjerilo. Jer poslanik sallallahu alaihi wa sallam je rekao kada vidite čovjek kada dolazi u džamije, posvjedočite da je vjernik. Znači ako klanja, posvjedočite da je vjernik. I što ga se razumije ako ne klanja, Bog zna šta će misliti. I zato, vjerujte mi, meni uvijek nam padne, kad god neko preseli i kažu umro je ovako, onako, otme mi se pitanje je li klanio. Jer ako nije klanio, šta mu vrijedi drugo? Lijepo je da čovjek bude dobar. Lijepo je da čovjek bude pošten. Lijepo je da čovjek bude iskren u govoru. Lijepo je da čovjek bude dobar čovjek, kako mi to zovemo. Ali bez namaza nema se kud ljudi. Ali bez namaza nema se kod ljudi. Namaz je to mjerilo koje, na, koje vaga praktično za sva naša ostala djela. Jer poslanik sallallahu arayhi wa sallam je rekao prvo zašto će čovjek biti obračunavan na sudnjem danu je namaz. Ako namaz bude dobar i ostalo će biti dobro. Ne bude namaza, nema ništa drugo. Zato Omer radijallahu anhu znao je pisat svojim namisnicima u svo, za vrijeme svog hilafeta, pa bi im rekao, naređivo svojim vezirima, dan, danas bi rekli ministrima, hoću da pazite i gledate kako se sprovodi namaz. Jer onaj ko čuva namaz, druge propise će čuvati još bolje. A onaj ko ne čuva namaz, drugo će gubiti još više. I zato su naši učenjaci spavljala Imam Ahmed. Čuli ste za Imam Ahmeda, on nije volio pisa knjige. Jedinu knjigu koju on pisao je Musled, a to su hadisi, to nema njegovog govora. Ali jednom kad je došao u Bagdad, tadašnju, tadašnju prijestolnicu Islama, vidio je da nešto ljudi u džami nema puno ljudi, a stanovnika puno više odmah znači problem. Znači, ljudi puno tu ustane, i milijonski grad, kad su Tatari ušli, spominje se cifra od milijon i osamsto ljudi koji su Tatari pobili. Što znači da je otprilike bilo tada u Bagdadu više od 2 miliona stanovnika. I ima Mahmed došao i vidi u džami malo ljudi u odnosu na prosjeh stanovnika koji tu živi. I to je knjiga koju on rukom napisao nakon toga o namazu. I to ne o propisima namaza, nego o tome zašto ljudi ne klanjaju, a zašto bi trebali klanjati, kakva je opasnost toga ako se ne klanja. A inače, kažem, nije volio pisati. I interesantno je da skoro svi učenjaci kroz, kroz istoriju imaju neko odjelo o namazu. Ili određeni segment namaza o kome su pazili, primijetli da je problem i ostalo. Znači, svaki je u svom vremenu i prostoru vodio računa upravo o tome. Pa pokušao je da, da na neki način liječi problem koji postoji u tom prostoru u vremenu, u nekom segmentu namaza ili namazu općenito. Zato molimo Allah Đelšanu da nas pomogne i da, što bi rekao, savladamo svoje slabosti i da <clears throat> vodi se računa o tome. Ima jedan danas isto problem kod ljudi jako raširen. Da ima ljudi koji klanjaju zaista. Ali nikoga u svojoj porodici ne nagovaraju na namaz. I nikoga u svojoj porodici ne tjeraju na namaz. A to je isto veliki propust. Pogotovo ako je omladina, je, pogotovo sabah i ostalo, kažu pusti i nek spavaju i ostalo. Allah šanu kaže وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِسَّلَاتِ وَسْتَبِرَ عَلَيْهَا naređuj svojoj porodici namaz i budi ustrajan u tomu. Kao da namaz šalim kaže, može biti problema u tome, ali budi ustrajan. Znači čovjek i svoj porodici, zato Allah Đališanov kad je rekao ku enfusakum ahlikum nara, čuvajte sebe i svoje porodice od vatre, kaže Ali radijallahu anu, to jest, podučavajte ih propisima vjere. A najvažniji propis vjere je šta? Namaz u tom smislu. Dobro, zekat. To je treće čemu nas je poslani sredom podučio da je dio islama. I to je za one koji posjeduju nisab u zlatu, srebru, a danas i novcu, jer po konsenzusu učenjaka novac zamjenjuje zlato i srebro i zato potpada pod zekat i spada u kamatnu robu. Znači novac, zlato, srebro, i ostalo što je od stoke kojima stoku od usjeva koji se ovaj smatraju zekatnom robom i tako dalje to spada u e, zekat i daje se u skladu sa onim što čovjek ima danas najčešće kod ljudi što potpada pod zekat to je trgovačka roba jer uglavnom ljudi trguju svi a svako ko ima trgovinu duže nije voditi računa o zakatu te trgovine i trgovinske robe. Dalje imamo post, post mjeseca Ramazana koji ako Bog da na pragu, molim Allah Žešanu da nas poživi do toga da dočekamo te dane, te mjeseci, te noći u hajru i beričetu. Post tog mjeseca propisane druge hijđarske godine, i veliki je znak imana čovjeka, iskrenost. Allah Đelšanov za taj post kaže u hadiskuciju za svako djelo, odnosno svako čovjekovo djelo pripada njemu osim posta. Ono je moje i ja za njega nagrađujem, kaže Allah Đelšanov. I zato je obeća, obećane su postajaču dvije nagrade. Prva je kada se iftari, a druga je kada se sretne sa svojim gospodarom. Bićemo drago. A kaže ulema to kad se sretni sa svojim gospodarom, pojašnjene u hadisima da će Allah Đalešanu reći gdje su postači. Pa će ustati među svim onim ljudima oni koji su postali. Pa će biti izdvojeni na taj način će biti ukazano na njihov poseban položaj. Pa je za njih maksu su jedna vrata određena koja se zovu Arrajan. Arrajan To je riječ koja na našem jeziku bukvalno prevedena znači e, utoljivanje žeći. Simbolično, jer žeć teže pada čovjeku nego glad. Teže je podnosi. Znači, tu će doći gdje više nikada neće biti žedni kad prođu kroz ta vrata. A ono u džernetu što budu pili i što budu jeli, bit će iz zadovoljstva, a ne iz potrebe. Dobro. Imamo hač. Hač, taj badet koji je čovjek dužan obaviti jednom u životu, a ima pravo i više ako je u stanju. I za njega poslanik sallallahu alaihi wasallam je rekao za ispravno obavljen hač i prihvaćen kod Allaha nagrada je džennet. Znači, ko obavi hač ispravno i u redu, nagrada mu je džennet, a poslanik ga je opisao da je čist od grijeha kao na dan kad ga je majka rodila. Znači, ako obavi hađ ispravno, ili kako to poslanik kaže, hađ mebrur, to jeste mebrur, prihvaćen od strane Allaha Đelešana. To je što se tiče islama. U ovom hadisu sažeta su Ovo mi smo i nazvali prošli put, ako se sjećate, temelji. Ovo nisu sva djela, ovo su temeljni ibadati u islamu. Međutim, sve ono što Allahšanu voli i s čim je zadovoljan, smatra se dijelom islama i dijelom ibadeta. Pa imamo međuljudske odnose gdje su odnos prema roditeljima također dobročinstvo prema roditeljima ibadet, lijepo ponašanje ibadet, I to ne svakakav ibadet, vrlo lijep ibadet. A poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao da čovjek sa svojim lijepim ponašanjem dostiže stepen čovjeka koji danju posti, a noću klanja. Kaže ulema, kad bi čovjek pokušao svaki dan, znači nema čovjeka koji taj stepen može postiti svojim radom, znači da posti svaki dan i da klanja po cijelu noć svaku noć. Znači to nije moguće ali i svoje blagodate onima koji se lijepo ponašaju prema ljudima. Allah je dao kao da stalno postoji, stalno klanjaju. Ko će šta ljepši? Znači, lijepo ponašanje, ahlak, dobročinstvo i sve ostalo, sve to spada ono što Allah Želešanu voli. A što se tiče imana, i, oni tu su spomenuti temelji, a to je vjerovanje u Allaha Đalešanuhu u njegovo gospodarstvo, da je on gospodar, stvoritelj i vladar svega, da upravlja svim, da se samo on obožava i da vjerujemo u sva njegova imena i osobine. Zatim Allahove meleke, to su biće koje Allah Đelešanu stvorio od svjetlosti, koje izrašavaju njegova naređenja i koje radi samo ono što im on naredi. Znači, vjerujemo u njihovo postojanje, vjerujemo u njihove osobine, vjerujemo u imena onih čija su imena objavljena, a u ostale vjerujemo uopćeno. U muslimovom sahihu stoji da je poslanik sallallahu alaihi wa sallam rekao da jednom prilikom sjedio sa sahabima na ime i čuo škripu. Pa je rekao sahabima nebesa su zaškripala. Znači čuo se taj neki zvuk. Komentatori hadisa ga objašnjavaju kada je to zvuk sedla kad se ono pomira. Pa ono ima na škripa. A onda je poslanik sa selem rekao, a imaju razlog, odnosno imaju zašto i za škripat, jer ne može se na nebesima staviti četiri prsta ovako, a da ne ima melek koji je na seđdi ili na ruku ili na kija. Svi slave svoga stvoritelja. Poslanik nas je obavijestio o melecima koji na dan kad su stvoreni, stvoreni su na seđdi. I do sudnjega dana bit će na sečdi. I kad nastupi sudnji dan, dignut će glavu sa sežde i reći će neka si slavljen gospodaru, nismo te dovoljno obožavali. Pa na dan kad je stvorio nebesa i zemlju, ima meleka koji su stvoreni na ruku i ostaći do kijametskog dana na ruku. Pa kad dignu glavu na kijametskom danu, reći će neka si slavljen gospodaru, nismo te dovoljno obožavali. to su Allahovi meleci, oni koji samo njega slavu i njemu se pokoravaju. U muslimovom sahihu također je zabilježeno da je poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao da kada Allah progovori na nebesima, objavljuje nešto melecima, Džebrajim, nebesa se jako zatresu od straha. Zatim, svi meleci udare svojim krilima, poslanik je to opisao kao zvuk lanca na kamenu. Lanac kad se uzme i baci se na kamen i on vam pušta onaj zvuk. Kao zvuk lanca na kamenu. I onda čekaju šta će biti. Onda kad čuju objavu, od tog strahopoštovanja i straha, svi padnu u nesvist. I prvi glavu digne Džibril i onda mu bude objavljeno i on objavu donese tamo gdje mu je naređeno. Znači, tu je jedno veliko strahopoštovanje i zbog toga <clears throat> gdje god se nađu u meleci osjeti se ta doza smirenosti, skrušenosti i ostalo. A poslanik sallallahu alejhi ve sellem nas je obavijestio da meleci dolaze kad se uči Kur'an. Čuli ste možda zakazivanje ashaba u Buhari Buharijevom sahihu uh, u ibn Hudajra koji je jednom prilikom učio suru. A pored njega bilo je dijete. U jednom trenutku dok je on učio Kur'an, kon se uznemirio. On stane kon se smiri. On pođe ponovo učiti Kur'an, kon se uznemiri još više. I kaže on, pobojao sam se za dijete, da neće konstantno dijete ili nešto. I onda sam stavo i podigao glavu ka nebu i vidio sam kako se ka nebu diže nešto svijetlo, svijetlo kao oblak. I pratio sam to sve dok nije nestalo. Otišao sam ujutru poslaniku, sallallahu alaihi sallam, ispričao mu šta se dogodilo. Kaže, poslanik sa sallam rekao, što nisi nastavio učiti? Kaže, Allah, poznaće, bosa se za dijete. Kaže, to su bili meleci koji se spuštaju kad se uči Kur'an. Da se nastavio učiti, ljudi bi sutra dan mogli vidjeti i doći kako su, ovaj, slušaju Kur'an. Zato poslanik sallallahu alejhi ve sellem nas je također ovaj, obavijestio da svaki čovjek ima u sebe meleka koji ga podstiče na dobro. I kad se ujutru čovjek budi, melek mu govori počni s hajrom. I ako pođe s hajrom, prouči dovu ili kaže bismillah, spomene Allah Đelšanu, onda melek pretekne šejtana koji čovjek koji čovjeka prati i koji ga nagovara na zlo i da mu pođe dobro. Tako da uglavnom melici su oni koji eh, vole vjernike i oni koji mole za njih oprost i oni koji će pomagati vjerniku. Na kraju krajeva on će se zauzimati za neke vjernike i tako dalje. Vjerovanje u objave. Koliko ima da akšaveš? Ima još jel? Ja. Vjerovanje u objave. Objave to su Allahove knjige. I to je jedina, jedini vid komunikacije Allah s nama. Znači, nemoguće je da neki čovjek sanja nešto i da dobije objavu od Boga, reci. Ili da na bilo koji drugi način Allah se obrati nekom čovjeku. Nego Allah odabere od ljudi koga hoće, to su njegovi poslanici, i objavi im ono što hoće. I naredi da se to zapiše. Posljednja objava kojom je oglasio se ovim ljudima, a što je ujedno i predznak sudnijeg dana, jer kad je došla zadnja objava, to je bio znak da je sudnji dan odmah iza. To je Kur'an. I zato, vjerujte mi, braću, ja nekad sam sebe, ovaj, čovjek bude za ovim dunjalkom zabavljen, pa problemi, pa nestašica para, pa ovako, pa onako. sam se čovjek utopi u tom nekom svemu, a i onda nekako ne stigne, ali imati Allahov govor kod sebe, uzas. Znači, mi sada što imamo pred sobom, to je Allahov govor nama. Allahova poruka za nas. To je nešto veliko zaista braće. Ako čovjek zaista vjeruje da je to Allah govor. Drugo je ako čovjek slabo ubijeđen, to je drugi problem. Ali Allahov govor, Allahove riječi, njegove poruke, tu su kod nas, u našim kućama. To je zaista nešto veliko. Ja ne mogu čudom da se načudim. Zar je moguće da u ovolikoj zemci, pored ovoliko muslimana, nema želje da postoji negdje katedra tefsira Kur'ana? To se nije desilo prije drugog svjetskog rata. Do drugog svjetskog rata u Sarajevu, u Zenici, u drugim mjestama. Bili su centri gdje je bil, obavezno bio odbio tefsir. Šta više i hadis se je podučavao. Ali tefsir pogotovo. A danas nema mjesta u Zenici gdje imaš katiru tefsira i da to ljudi ne hrali na to. Zar je moguće da, da to tako bude? Ali to izgleda da je Moguće, ali to je zaista ukazuje na našu slabost i nepovezanost sa Allahovom knjigom. A to je šteta svih šteta. Sjećam se ovaj, jedan alim koji je umro pa skoro e, 80 i neki. Dočekao je pozne godine u Medini Allahovog poslanika sa sallam i on je rekao jednu, jednu stvar pred kraj života ostavio je sve, drugu, sve druge knjige i literaturu i učio je samo Kur'an i onda kaže žao mi je u životu svakog trenutka sekunda koji sam proveo a nije bio sa Kur'anom A interesantno je jedna stvar u biografijama učenjaka, pred kraj života Ibn Taymiye, Ibn Kajim i ostali, pred kraj života na tu tačku napominju. Posvijeti se Kur'anu potpuno i onda kažu, žao nam je svakog trenutka koji je prošao, a nije bio zgodan. Jer to je Allahova objava koja u principu sadrži cijelo znanje. Čak imam šafija, kaže u svom dijelu Risale, da je sve, svi hadisi koje je poslanik rekao i sve što je poslanik rekao u hadisima zaključuje iz Kur'ana. To je poslanikovo svatanje Kur'ana pa je rekao. I zato se hadis koristi kao komentar Kur'ana. Ali i poslanik je koristio Kur'an kao glavni izvor znanja. Poslanici, vjerovanju poslanike, Poslanici su ljudi koje Allah odabrao, koje mi volimo, poštujemo, cijenimo i praktično se smatramo sljedbenicima svih njih. Muslimani se danas smatraju sljedbenicima i Adema, i Nuha, i Ibrahima, i Musa, i Isa, alaihima se. Jer oni slijede ono što su oni donijeli. Samo je to uobličeno kroz posljednjeg Muhammeda, sallallahu alaihima se. A u praksi, ono, praktični propisi dužni smo da slijedimo od zadnjih poslanika, što je bio običaj, inače, kod svih. Svi su dužni bili vjerovati u svakog poslanika koji je bio ranije. A onda onog poslanika koji im je tada došao, dužni su ga i slijediti u praksi, u smislu postupaka i badita i tako dalje. Tako i mi vjerujemo u sve poslanike koji su bili prije. Poimenično i uopćeno. A slijedimo u propisima Muhammeda sallallahu alaihi wasallam je poslanik. Dobro. Vjerovanje u sudnji dan to je zadnji dan, kiametski dan i to podrazumijeva sve što će biti nakon smrti od kaburskog stiska do ispita dvojice meleka pa od uživanja, odnosno kazne u, u, u kaburu pa onda od nastupa kiametskog dana zatim sudnji dan, a onda prelazak preko sira Ćuprije, a onda ulazak u džennet, odnosno džehennem za neke. A između toga također ima stvari kao što su poslanikovo vrelo, kao što je vaganje dijela i ostalo. Dobro. I imamo kader, završit ćemo s kaderom, nećemo dugo, a ovaj ostali dio ako budat ćemo sljedeći put, Što se tiče kadera, koliko imamo vremena za kader, moramo? Hoćemo imati vremena za to. Dobro. Kader je vrlo važan, važan segment vjerovanja. I prve sekte, prva sekta koja je nastala u islamu bila je ovaj, zbog kadera. Džahmi. I ovaj hadis, Džibrilov hadis, muslim je u svom sajihu zabilježio zbog kadera. Naime, <clears throat> bila su u Basri dvojca ljudi i pojavio se u Basri čovjek zvao se Mabed el Džuheni. I on je počeo pričati o kaderu i govorio je kako Allah ne zna šta će se desiti dok se ne desi, pa tek kad se desi zapiše i tako dalje. To je bilo suprotno onome što su ashabi podučavali tu generaciju prije da Allah sve zna šta će biti od uvijek i za uvijek i tako dalje. I oni su došli, Maksus kaže idemo iz Basre pješe do Medine da pitaju samo jedno pitanje u vjeri. Znači, pazite, ljudi u ono vrijeme na devama, na kamilama, na magarcima iz Basre, to je u Iraku tamo, idu u Medinu da pitaju jedno pitanje. A to je upravo to što ovaj govori. Je to ispravno ili nije? Znači, koliko su ljudi u to vrijeme osjećali vjeru i vodili računa o vjeri. Uglavnom oni su došli i stali Abdullah ibn Omera i kažu o Ebu Abdrahmane, tako mi je nadmak, u Basri se pojavili ljudi koji pričaju tako i tako. Znači pričaju da sve što se dogodi, dogodi se, znači tog trenutka je stvoreno, Allah nije znao da se dogodi dok se ne dogodi kaže njima Abdullah ibn Umar reci tim, tim i takvim da, da oni nemaju sa mnom ništa niti ja imam ništa s njima i da se ja od takvih odrećim i kada bi udjelili u sadaku zlata koliko je planina Uhud ne bi od toga ništa imali dok ne bi vjerovali u Allahovo određenje pa je onda naveo ovaj hadis rekao pričao mi Omer radijallahu anhu da je sjedio jednog dana pa naišao čovjek i onda je naveo taj hadis. Znači, pitanje kadera je veoma važno i problematično kod dosta ljudi pitanje. Zato mi u kader vjerujemo kroz četiri stepena. Prvo je znanje. Znači, vjerujemo da je Allah znao sve od uvijek i za uvijek šta će se dogoditi svaka sitnica. kad je u pitanju ono što Allah radi od svojih dijela i kad su u pitanju dijela ljudi. Znači sve je znao od uvijek i za uvijek. Jer je Allahovo znanje od uvijek i Allahovo znanje je za uvijek. To prvo. Drugo, da je sve to zapisao u knjigu koja se zove pomno čuvana ploča, tako je. I znamo hadisu muslimovom sahihu da je prvo što je stvorio od ovoga svijeta pero i naredio mu da piše, pa je pero reklo šta da piše, a onda mu je naredjeno piši sve što će se dogoditi do sudnjega dana. I poslanik sallallahu alaihi wa sallam je obavijestio da se to dogodilo 50.000 godina prije stvaranja stvorenja. Znači prije stvaranja stvorenja. Treće Allahovo htjenje. Znači to što je Allah zapisao, znao, zapisao da se dogodi, to je i htio da se dogodi. I četvrto je Allahovo stvaranje, to jest da sve ovo što, što je htio, što je zapisao i što je znao da se dogodi, stvorio je. Znači sve ovo oko nas je stvoreno, ove riječi koje izlaze, osjećaj, emocije, oko nas ovo ostalo, vrijeme, prostor, sve to stvoreno sve to Allahovo stvorenje i dio Allahovog kadera i odredbe. Je to u redu? Ostaje sada čovjekova slobodna volja. Šta je sad s njom? Ima li čovjek slobodnu volju ili ne ima čovjek slobodnu volju? Čovjek ima slobodnu volju samo u jednom segmentu. A to je, kada je u pitanju Allahova šerijetska odredba, Postoji Allahova kosmička odredba, a to je šta će se dogoditi u prostoru i vremenu oko nas, događaje na koje mi ne utječemo, tu mi ne možemo ništa promijeniti, tu nemamo slobodne volje. Kad će ko umriti, kad će ko, živi, kad će ko roditi se, e, obskrba i ostale stvari, znači to je sve određeno Allahovom kosmičkom voljem. I ima Allahova šarijatska odredba, a to je naredba Allahove da klanjamo, da postimo, da obavimo hađ, da ne radimo to, to su šerijatske naredbe, tu mi imamo slobodnu volju i zato nas slijedi nagrada, odnosno kazna. I to je onaj emanet kojeg su se pobojale nebesa, zemlja i planine, ali je čovjek ga preuzeo na sebe. To jest sloboda izbora, hoće li uraditi ili neće, a onda nakon te slobode izbora dolazi nagrada, odnosno kazna. Allah najbolje znao i neka je salavat i salam na poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam